տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարն է, տաղավարում է հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Օրվա մեր զրուցակիցը Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Փարիզաբնակ մեր հայրենակցուհի Լիաննա Մարկարյանն է, մասնագիտությամբ լրագրող, ով Փարիզի համալսարանում հայագիտություն է ուսումնասիրում։ Բարև ձեզ Լիաննա, միշտ էլ հաճելի է եւ հետաքրքիր է Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ զրուցել նրանց առօրյայից, այն խնդիրներից, որոնք ունենում են իրենց ազգային ինքնությունը դիմագիծը պահպանելու հարցում։ Առաջին հերթին հետաքրքիր կլներ լսել ձեր պատմությունը, ինչ խնդիրների եք բախվում այդտեղ, որովհետեւ որքանով մենք տեղյակ ենք, դուք անձամբ ազգային ինքնության պահպանման հարցում շատ սկզբունքային եւ հետեւողական, այսպես դի դիրքորոշում ունեք, թե հայ համայնքում, թե անձամբ դուք ինչպես եք պայքարում ազգային դիմագիզն ու ինքնությունը պահպանելու հարցում։ Ողջույն Արցախ, ողջույն Արցախցիներ ջան։ Այնքան ծավալուն հարցադրում էր Վան ջան, անկեղծ ասած, ես ինքս մտորում եմ այս թեմաների շուրջ անընդմեջ, դրսում արտասահմանում, Ֆրանսիայում, շատ դժվար է ինքնության պահպանումը, որովհետև երկրների պետական համակարգներն այնպես են կառուցված, որ դու հետս հետե նահանջում ես քո ազգայինից։ Ֆրանսիայում ու ամենուր ինքնության պահպանման խնդիրը շատ կարևոր է։ Ֆրանսիան լինելով ամենից մեծ գաղութներից մեկը, նրանով է լավ ու այնքանով է լավ, որ այստեղ շատ հստակ է դրված ինքնության պահպանման հարցը։ Մենք մոտ 900.000 հայ ունենք Ֆրանսիայում ապրող եւ մենք այստեղ ունենք կրթօջախներ, հայկական եկեղեցի, բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, հայկական շաբաթաթերթեր, որով մենք ավելի ամուր ենք կպած մեր արմատներին։ Մենք ունենք հայկական դպրոցներ, որոնք լավագույններն են Ֆրանսիայում։ Դրանք ֆրանկո-արմենիո այդպես դպրոցներ են, որտեղ հայերենը որպես օտար լեզու է ուսուցանվում։ Այստեղ արեմտահայերեն են սովորում երեխաները, արեմտահայերեն են ուսումնասիրում։ Լիանա, ինչպիսի կարգավիճակ ունի հայ era na França, eu Այստեղ ազգերի ինքնորոշման հարցն է, այսինքն այստեղ ազգերը ազատ են իրենց ինքնության պահպանման հարցում։ Դու ճունես կաղապարներ, դու ճունես ինչ որ խնդիրներ այստեղ քո ազգայինը պահպանելու հարցում չեմ կարող ասել ինչ որ պաշտոնական կարգավիճակ ունի, բայց այն, որ այստեղ հայերենը կարող ես ուսումնասիրել, կարող ես սովորել ու նույնիսկ համալսարաններում կամ բաժիններ, որտեղ հայերեն են ուսումնասիրում, դա փաստ է։ Կարելի է փաստել, որ օրինակ օրինակ ֆրանսիական համալսարաններում հայերեն ուսումնասիրության առարկա է։ Այո, Ֆրանսիայում նույնիսկ կա լեզուների համալսարան, որտեղ հայերեն ուսումնասիրում են հայոց լեզուն ուսումնասիրության առարկա է։ Նույնիսկ ֆրանսիացիները։ Այո, ես նույնիսկ գիտեմ ֆրանսիացիներ, ովքեր գալով Հայաստան, տեսնելով հայկական բարձրավանդակի շքեղությունը, հետագայում վերադարձել են Ֆրանսիա եւ փորձել ուսումնասիրել հայերենը։ Ես նույնիսկ մի շատ լավ ընկեր ունեմ այստեղ, որ գալով գալով Հայաստան, նա ժուրնալիստ է ֆրանսիացի, գալով Հայաստան, տեսնելով հայկական զարմանահրաշ պատմությունը, ծանոթանալով Հայաստանին, յետե վերադարձել Ֆրանսիա եւ ընդունվել հետեւյալ համալսարանը ու ուսումնասիրում է հայերեն։ Ու սիրահարն է հայերենի, զարմացած է մեր լեզվի շքեղությամբ, մեր բառերի գեղեցկությամբ, մեր բնաշխարհով, մեր պատմությամբ եւ ասում է անընդմեջ, որ Հայաստանն աշխարհի ամենից գողտրիկ անկյուններից մեկն է, որ անընդմեջ կարող ես ուսումնասիրել եւ անընդմեջ կարող ես ինչ-որ բան սովորել։ Ես ինձ միշտ շատ լավ եմ զգում այդ արտահայտությունները լսելիս, որտեղ ես ինքս էլ գիտեմ ու ես համոզված եմ ու ես լինելով ինքնաճանաչ ինչ որ առումով գիտեմ, որ մենք աշխարհի լավագույն մշակույթ ունեցող լավագույն հնագույն ժողովուրդներից մեկն ենք։ Ես շատ-շատ եմ սիրում Հայաստանը, ես շատ-շատ եմ սիրում մեզ, որովհետև ես մեր նախ լեռնաշխարհին, նախ հողի ուժին եմ շատ հավատում։ Դրա համար ես գիտեմ, որ այն ինչ որ մեր մասին ասում է, երբեք չափազանցված չէ։ Լիան, իսկ ինչն է հայությանը կապում իրենց արմատներին Ֆրանսիայում հաճախում են արդյոք ազգային կրթօջախներ, հոգևոր հաստատություն ընկերություններ, ինչպես նշեցիք, եկեղեցիներ են փաստորեն գործում մեծամասամբ։ Մասնակից են համայնքային կյանքին, ինչպիսի աշխուժություն է նկատվում անձամբ ձեր կողմից այդտեղ համայնքային կյանքում։ Ես արդեն 4 տարի է Ֆրանսիայում եմ եւ կարելի ասել անընդմեջ եղել եմ հայկական համայնքում, անընդմեջ տեսել եմ ուսումնասիրել նույնիսկ եկեղեցիների շինությունների պատմությունները եւ այո, կարող եմ ասել, որ հայերը ամուր են կպած իրենց մշակույթին, իրենց հողին։ Եվ այստեղ կարևորագույնն այն է, որ գենետիկ հիշողությունն է, որ կապում է արմատներին։ Գենետիկ հիշողությունը, որ երբեք քեզ չի թողնում, որ դու հեռու կանգնես ու հեռու մնաս քո հողից ու ջրից։ Այստեղ եկեղեցին իշուրն է համախմբում հայությանը։ Հայկական դպրոցներում հաճախում են հայ մանուկներ եւ ծնողները ունեն այն նախանձախնդրությունը, այն լավ նախանձախնդրությունը, որ իրենց երեխան անպայման հայերեն ուսումնաս ուսումնասիրիկ եւ նրանք ավելի ու ավելի շահագրգռված են, որ իրենց երեխաները պահպանեն հայեցի իրենց հայ տեսակը։ Օրինակ ինչպես են բարձաբանում իրենց համար դա ինչ նշանակություն ունի հայ լինել, հայ մնալ Ֆրանսիայում եւ ընդհանրապես օտար երկրներում այնպիսի ինչպիսի օրինակ կարող ենք ասել Ֆրանսիան է, որտեղ պետք է լավ ֆրանսերեն իմանաս, լավ ֆրանսիական կրթություն ստանաս, որ เป զի կարողանաս կյանքում ինչ որ հաջողությունների հասնել, որ เป զի աշխատանք գտնես, պետք է համենայն դեպս ֆրանսիական այդ կրթությամբ կարողանաս հասնել դրան։ Այդ դեպքում հայ լինելու այդ նախանձախնդրությունը ընկերությունը հայկական դպրոցում սովորելու նախանձախ ընտրությունը ինչի շնորհիվ է։ Նախ նշեմ, որ այստեղ շատ բարձր հարկ ունեն հայերը։ Հայ լինելը Ֆրանսիայում արդեն մեծ պատիվ է։ Եթե դու այստեղ ներկայանալիս ասում ես, որ դու հայ ես, դա արդեն քեզ համար կարևորագույն ու հզոր անձնագիր է։ Դա ավելի ու ավելի շահագրգռում է այստեղ հաստատված հայերին, որ նրանք ավելի ու ավելի մոտ լինեն իրենց մշակույթին։ Ֆրանսիացիները հատուկ եւ առանձնակի հարգանք ունեն հայ ժողովրդի հանդեպ։ Եվ ես կարծում եմ հիմնականում հենց այն, որ ֆրանսիացիների կողմից շատ ճիշտ ու լավ են կալվում քո հայ լինելը։ Իհարկե գենետիկ հիշողությունը, իհարկե այն որ կան գիտակից հայեր այստեղ, այն որ մեր պատմությունը, մենք, մեր գիտ գիտակցությունը ամբողջը մեզ բերում է նրան, որ մենք ավելի ու ավելի կպնենք մեր արմատներին, բայց նաև առանձնակի վերաբերմունքը հայ ժողովրդի հանդեպ։ Ես այստեղ մի բան եմ ուզում եմ շեշտել՝ Շարն Ազնավուրի կերպարը, Դևեճանի կերպարը։ Մենք ունեցել ենք այնպիսի հայեր ֆրանսիական միջավայրում խորթանիշեր, չէ՞, հայ-ֆրանսիական բարեկամության։ Այո, այո, Միսակ Մանուչյանը, Շարլ Ազնավուրը, որ շրջում ես Փարիզով ու լսում ես անտմեջ Շարլ Ազնավուր։ Իդեպ Միսակ Մանուշյանն կան նշենք Ֆրանսիայի ազգային հերոսը, եթե չեմ սխալվում։ Այո, այո, Ֆրանսիայի ազգային հերոսը, անընդմեջ հիշում են նրան, Շարլ Ազնավուրի մասին անընդմեջ խոսում են, ամենուրի երկերն են, ամենուր Շարլ Ազնավուր ու հետաքրքիր մի բան էլ ձեզ ասեմ, որ հիմա Ֆրանսիայում կան հատուկ քննություններ, որտեղ դուք պարտավոր ես իմանալ Շարլ Ազնավուրին որպես Ֆրանսիայի խորհրդանիշ։ Լիանա դերևս Արցախյան երրորդ պատերազմի օրերին 44 օր տևած այդ պատերազմի օրերին Ֆրանսիայում ակտիվ էին ի պաշտպանություն Արցախի։ Նվիրյալները, որոնք ամբողջ կյանքում նվիրված են եղել Հայաստանին, որոնք նվիրված են եղել Արցախին, շարունակում են իրենց անտրտունջ նվիրումը հայրենիքին ու Արցախին եւ անընդմեջ փորձում են ինչ որ կերպ օգտակար լինել։ Իհարկե հիասթափությունների անորոշության ալիքը արկա է, բայց ամեն կերպ փորձում են օժանդակել, ամեն լծակ օգտագործում են, որպեսզի կարողանան ինչ որ կերպ օգտակար լինել Հայաստանին եւ Արցախ ես չեմ ուզում առանձնացնել Արցախը Հայաստանից, որովհետև դա ինձ համար Հայաստան է ու ամբողջ հայության համար դա պետք է լինի այդպես բայց ավելի շեշտում եմ Արցախ տեղանունը հատվածը, որպիսի հստակ լինի Սփյուռքը եւս մտահոգված է այդ խնդիրներով, Ֆրանսիա հայությունը եւս աննասելի մտահոգված է, անընդմեջ օժանդակում է Արցախին, փորձում է վերականգնել ամեն ինչ արվում է, ամեն լծակ օգտագործվում է եւ քաղաքական բոլոր հարթակներում, եւ լրատվությունում, եւ մշակութային ինչ-ինչ հարթակներում փորձում են ամեն կերպ օգտակար լինել Հայաստանին։ Արցախին։ Ես սա կարող եմ առանձնակի նշել, վերջերս մեծ դրամահավաք կազմակերպեց, որի շրջանակներում բավական մեծ գումար կարողացան հավաքել ֆրանսիա հայերը եւ դա ամբողջությամբ ուղղվելու է Արցախի վերականգնման հետաքրքիր է նախքին ակտիվությունը նկատելի է այնպես օրինակ դուք 4 տարի առաջ եք հաստորեն հաստատվել Ֆրանսիայում այդ 4 տարի առաջվա 3 տարի առաջվա այդ ակտիվությունը նկատելի է թե մի փոքր նվազել է այս 4 տարիների ընթացքում այնքան բաներ են փոխվել։ 2 տարի առաջ լրիվ այլ դրամատրություններ էին, այժմ այլ դրամատրություններ են, բայց ելի ու ելի կրկնում եմ, որ ֆրանսիահայությունը ունի սերուցք, որ ամուր է կպած մայր հողին։ Եվ այդ սերուցքը անընդմեջ, անընդմեջ օգտակար լինելու ձգտումն ունի, անընդմեջ պետք է օգտակար լինի։ Այժմ ավելի գիտակցական մակարդակով է դա արվում։ Իհարկե չեմ ուսումնասիրել մնացած գաղթ օջախների գործնեությունը մոտավոր գիտեմ թե որտեղ ինչ է կատարվել, բայց որ Ֆրանսիայում ու Ֆրանսիա հայությունը անում է անհնարինը օգտակար լինելու Հայաստանին, դա կարող եմ փաստել, որովհետև շատ իրադարձությունների անձամբ եմ ներկա եղել եւ կարող եմ ընդգծել, որ Ֆրանսիա հայությունը կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին։ Նույնիսկ նշեմ, որ պատերազմի օրերին կամավորական ջոկատներ էին կազմվում եւ մեծագույն հումանիտար օգնություն է ուղարկվել։ Այստեղ մի փոքր կարող եմ շեշտել սա հումանիտար օգնությունը եւ ֆինանսական օգնությունը երբ որ ուղղվում էր դեպի Հայաստան, այդ ժամանակ Ֆրանսիա հայության համար անորոշ հարցեր առաջ եկան այն թե արդյոք հումանիտար մեծածավալ օժանդակությունը, ֆինանսական մեծածավալ օժանդակությունը ծառայեց իր նպատակին։ Սա ես կխնդրեի, որ ուշադրության կենտրոնում պահվեր եւ ուսումնասիրվեր, որովհետեւ ճիշտ է ես ասում եմ որ անընդմեջ նվիրյալները օգնում են օժանդակում են բայց կա մի զանգված որը այդ անորոշության ֆոնի վրա հիասթափություն ունի իհարկե հիասթափելու իրավունք երբեք ու ոչ մի պարագայում չունենք որովհետև ինչ ասեն հայրենիքում ապրող այն ժողովուրդը որ իրենց գլուխները կախ անընդմեջ անտրտունջ աշխատում են բայց սա ես կցանկանամ նշել որպես խնդիր, որովհետև իսկապես անորոշ մնացին հարցեր։ Լիանա, մենք մեր նախնական զրույցում անդրադարձել էինք այդ թեմային, Գախնիկ չէ, որ ինչ որ չափով վստահության պակաս կա։ Ինչ պետք է արվի, որ เป զի վստահությունը փոխադարձ հայրենիք սփյուռք այդ կապերում պատշաճ մակարդակի վրա լինի։ Օրինակ վերջին մի քանի դեպքերի ընթացքում, երբ որ փորձել են ինչ որ օգնություն տրամադրել հայրենիքին, օգտագործել են այնպիսի կերպարների ներկայությունը, որոնք հայրենիքում ունեն անուն այսինքն դրանք հերոս են ընդհանրացնեմ այն առումով որ դրանք լավ մարդիկ են օրինակելի կերպարներ հեղինակություն ունեցող չէ այո այո օրինակելի կերպարներ հեղինակություն ունեցող մարդիկ են ընդգրկվել գործում եւ իրենցով վստահություն առաջ բերել որպիսի ինչ որ օժանդակություն տրամադրվի սա շատ կարեւոր հարց է որ հիմա վստահության պակաս կա սա պետք է ուսումնասիրվի, սա պետք է ներկայացվի, սա պետք է երկողմ համաձայնությամբ բերվի, բայց որ կա այդ վստահության պակասը, դա կարող եմ հստակ շեշտել ու հստակ առանձնացնել, որ իսկապես կա։ Երևի թե ավելի թափանցիկ աշխատելը կամ օրինակ հումանիտար մետատավալ օգնությունը երբ որ ստանում են, թե ինչպես դա պահեստից դուրս եկավ, ինչպես տրամադրվեց ժողովրդին, լուսաբանման խնդիր կա, ես կարծում եմ ավելի շատ մասնագետները կներկայացնեն ըստ իս իմ անձնական կարծիքով լուսաբանման խնդիրը կա հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի շրջանակներում արդեն ավանդույթ է դարձել որ մեր զրուցակիցները իրենց տրամադրությունը եւ խոսքն են փոխանցում ռադիոընկերներին ինչ կցանկանայիք այս պահին այդ ընձեռված հնարավորությունից օգտվելով փոխանցել Ես այնքան շատ եմ կարոտել Հայաստանը։ Ես այնքան շատ եմ սիրում Հայաստանը։ Ես բազմաթիվ անգամներ եմ եղել Արցախում։ Ես այնքան շատ եմ սիրում Արցախը, արցախցիներին։ Այնքան շատ եմ սիրում հողը, ջուրը, Աստված իմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք ամուր, ամուր դիպչեք ձեր հողին, ամուր մնաք ձեր հողում, որովհետև հայրենիքը, Հայաստանը, Արցախը մեր էությունն են, չգիտեմ, մեր անձնագիրն են, մեր տեղն են երկիր մոլորակի վրա դա մենք ենք ես ուզում եմ ասել, որ օտար հողում, օտարության մեջ, որքան էլ դրանք գայթակղիչ լինեն, դու ճունես այն տեղն ու դերը, դու ճունես այն ինքնաբավ վիճակը, որ ունես քո հայրենի հողում, որովհետև մեր հայրենիքն իսկապես հրաշալի է, մեր հայրենիքն իսկապես գեղեցիկ է, մեր հայրենիքն իսկապես արժեքավոր է։ Պետք է ինքնաճանաչ լինենք, պետք է Ես շատ-շատ եմ սիրում Հայաստանը։ Հիմա բարերը խեղդում են, չգիտեմ որ բարը օգտագործեմ, որը չօգտագործեմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ սիրենք մեր հայրենիքը, որ մեր սիրուց այն ավելի ու ավելի զարգանա, ավելի ու ավելի բարգավաճի։ Այո, Լիաննա, շնորհակալություն հետաքրքիր եւ հանգամանալի զրույցի համար։ Այո, ինչպես ասում են, օտար երկիրը դա մեծ հյուրանոց է։ Ուղակի հյուրանոց, ուղակի։ Մեր դեպքում, այո, շնորհակալություն ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար եւ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ի նպաստ մեր հայրենիքի բոլոր ձեռնարկումներում, նախաձեռնություններում ու ծրագրերում։ Շնորհակալ եմ Վան ջան, հուսով եմ իմ գործնեությունը, հետագա գործնեությունը ի նպաստ Հայաստանի կլինի, որովհետև ես ինչ չեմ պատկերացնում Հայաստանից անջատ, ես ինչ չեմ պատկերացնում իմ արմատներից անջատ, իմ ամբողջ գիտակցական կյանքը ես չեմ պատկերացնում հայրենիքից անջատ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ապրում եմ Հայաստանով, ես իմ ամբողջ էությամբ շնչում եմ Հայաստանը։ Ես ես շատ-շատ եմ սիրում։ Ես շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցներ, Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչ, Փարիզաբնակ մեր հայրենակցուհի Լիաննա Մարկարյանը։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։